Kto by bał się, kto narzekał i zaniechał tu swój bój i bieg, ten co winy niósł umierał, on nas w górny dom przeniesie wnet. Z nami cel osiągnie Ojca progi, wnet radosny zabrzmi trąby zaw, tych, co śpią po wodzie, Zbawca drugi, mnóstwo braci wzniosą chwały śpiew.